Visa pirmoji sandora irgi turėjo apeiginių nuostatų bei žemišką šventyklą. Buvo pastatyta padangti, priešakinė dalis, kur buvo žvakidė, stalas ir padėtinės duonos kepalai vadinosi šventoji. Už antrosios uždangos buvo padangtės dalis vadinama šventų švenčiausiui. Ten stovėjo auksinis smilkimo aukuras ir iš visų šonų auksų apmušta sandaros skryne, kurioje buvo aukso ąsotis su mana, išsprogusi Aarono lazda ir sandaros plokštės. Viršum jos buvo šlovės kerubai, kurie gaubė permaldavimo dangtį. Apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti. Esant tokiai sąrangai, į priekinę dalį visuomet eina kunigai atlikti apieigų – o į antrąją tik kartą per metus vienas vyriausiasis kunigas, ir tai nebe kraujo, kurį atnašauja už save ir už tautos paklydimus. Šitaip šventoji dvasia nurodo, kad kelias į šventovę dar nėra atviras, kol tebestovi priekinė padangti, kuri yra dabartinio laikotarpio įvaizdis – Joje atnašaujamos dovanos ir aukos, kurios aukotojo negali padaryti sąžinėje tobulo, bet apima tik valgius, gėrimus ir įvairius apiplovimus pagal išorinius potvarkius, tegaliojančius iki atnaujinimo meto. Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gerybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, nerankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savojų krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinai atpirkimą. Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, įdant tarnautume gyvajam Dievui. Ir todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas, kad įvykus mirčiai, kurią jis atpirko pirmojoje sandoroje padarytus nusižengimus, pašauktieji gautų žadėtą amžinai paveldą. Kur tik yra testamentas, Ten būtina įrodyti testatoriaus mirtį. Testamentas įgyja galę mirus jo sudarytojui, o prie jo gyvos galvos testamentas negalioja. Štai kodėl ir pirmoji sandora nebuvo įsteigta be kraujo. Paskelbęs tautai visus įstatymo nuostatus, Mozė ėmė veršių bei ožių kraujo su vandeniu ir purpurinės vilnos su įzopu ir apšlakstė pačią knygą bei visą tautą tardamas. Tai yra kraujas sandoros, kurią priimti įsakė jums Dievas. Jis apšlakstė krauju ir padangtė bei visus apieigų indus. Taip pat bemaž viskas pagal įstatymą apvaloma krauju ir be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Taigi buvo būtina šitaip apvalyti dangiškųjų dalykų atvaizdus, o pačius dangaus dalykus geresnėmis aukomis negu šitos. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventovę, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mus užtartų, stovėdamas priešais Dievo veidą ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventąją vietą su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad save aukodamas sunaikintų nuodėme ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą. Taip ir Kristus, vieną kartą paukotas, kad nuimtų visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui.